Եթերում օրացույցն է։ Այսօր նոյեմբերի 30-ն է, տարվա 334-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1808 թվականի այսօրը վերածվում է Երևանի Բերթի պաշարումը։ 1920 թվականին Ադրբեջանի խորհրդային կառավարությունը Արցախը ճանաչեց Հայաստանի մի մաս, սակայն մի քանի օր անց փոխեց իր որոշումը։ 1933-ի հենց այս օրը լրիվ կարողությամբ շարք է մտնում Ձորագեսը։ 1960-ին Երևանում բացվում է Խորթային Հայաստանի հեղափոխության պետական թանգարանը։ 1965-ի այս օրը Սոֆիայում տեղի ունենում հայկական կուլտուրայի տասնօրյակի հանդիսավոր բացումը։ այսօր ծնվել են 1815 թվականին գրական հասարակական գործիչ Սերվիչեն, նույն ինքը Սերոբ Վևիչենյանը։ 1825 թվականին ֆրանսիացի նկարիչ Ուիլյամ Բուգրոն 1835 թվականի հենց այսօրն է ծնվել ամերիկացի գրող ու լրագրող Մարկ Տվենը ամերիկյան գրականության ամենանշանավոր գրողներից։ Նրա առավել հայտնի ստեղծագործություններից են Թոմ Սոյերի արկածները, Հեքլբերի Ֆինի արկածները։ Վերջինս հաճախ կոչվում է ամերիկյան մեծ վեբ։ 20-րդ դարի համաշխարհային գրականության մեջ Տվենը ճանաչվել է որպես դասական, միաժամանակ իսկական ազգային գրող, որը հայտնագործել է այն Ամերիկան, որտեղ ողբերգականը կատակերգականի կողքին է, սարսափելին բանաստեղծականի։ Նախքան Մարկ Տվեն գրական կեղծանունը գրողն օգտագործել է տարբեր կեղծանուններ։ Նախքան 1863 թվականը հումորային ու պատկերավոր էսքիզները նա ստորագրել է Ջոշ։ Դրանից բացի օգտագործել է Թոմաս Ջեֆերսոն Սնոդգրաս գրական կեղծանունը երկիցական նամակների շարքն ստորագրելու համար։ Նա գրել է, որ իր հիմնական գրական կեղծանունը գալիս է այն տարիներից, երբ նա աշխատում էր Միսիսիպիի վրա նավարկող նավի վրա, որտեղ երկու սաժնը ջրի այն խորությունն էր, որտեղ նավը կարող է անվտանգ նավարկել։ Twain բառը երկու բառի արխայիկ ձևն է։ Նավաստիները գոռում էին Mark Twain։ Բառացի թարգմանությամբ նշիր երկուսը։ Իր գրական կեղծանվան մասին Մարկ Թվենը գրել է Կյանքը Միսիսիպիի վրա ստեղծագործությունում։ Այս օրը ծնվել են 1837 թվականին հայ դերասան ու դրամատուրգ Ռոմանոս Սետևչյանը 1874 թվականին միավորված թակավորության 61-րդ եւ 63-րդ վարչապետ Ուինստոն Չերչիլը։ 1945 թվականին ռումինացի դաշնակահար Ռադու Լուպուն 1965 թվականին ամերիկացի կատագերգակ դերասան, ռեժիսոր, պրոդյուսեր եւ սցենարիստ Բեն Սթիլլերը։ Այսօրը տոնում են։ Այսօր տեղեկատվության պաշտպանության միջազգային օրն է։ Այսօր նոյեմբերի 30-ն է, տարվա վարտին մնաց 31 օր։